има едно място, седящо. Така че две места има за хора с пропуски. Пропуски означава хора, които са направили усилия да си направят предварителна резервация, за което сме много благодарни. И тук има, може би, едно място или няма. А, чакайте, окей. Okay. смело, смело влизайте, за да можем да почнем все пак по-навреме, по да не отива толкова време в приготовление. И ами заповядайте, там има столови в чакащо положение, ако искате си ги сложете по някакъв начин. На стълбите също може да се седне или да се така опрете на перилото. Тук сега има още едно място, да. Добър вечер на всички. Винаги е приятно човек да бъде в толкова пълна зала. Надявам се да се чувствате комфортно. Тази вечер а, сме тук, тъй като за наш гост е отново а, Ева Фалстром Борг. Аз сега ще дам думата на доктор Давид Ярухан да я представи. А, моята роля тази вечер ще бъде малко по-различна от обичайната. А, Ева ме помоли аз да и превеждам. Аз правя оговорката, че не съм професионален преводач, но ще направя всичко възможно да я превеждам така, че да, това да свърши работа на нашето събитие и така да бъде добре. <laughs> Ако имам нужда от помощ, вие ще ми я оказвате, надявам се. А, за мен е чест да ви представя Ева Фаустриум. Миналата година тези, които бяха тук, вероятно си спомнят нейната лекция а, и нейните семинари след това. Сега аз а, тук само ще кажа, че а, тази тема, както е обявена, а, практически е една от а, нейните специализирани коронни теми, тъй като Ева Фаустром е ученик на Анан Серин Шуценберже, професор по психология, ученичка на Морено и все още жива на 96 години. А, това са, но тя е, Ева, Ева е била с нея дълги години – Ансерин Шулценберже е човек, който е психодраматист и психоаналитик. И практически е много така много изкушена и много напред в идеята, че Фройд и Морено взаимно се допълват. А, това е идея, която е идея на нашата школа в магистрската програма Артистични психосоциални практики, която ние развиваме тук. И а, а, тази иде, а, идеята специално за допълването на Фройд, че Морено и Фройд се допълват, а, и за това, че в нашия живот има нещо, което остава мистериозно, което остава таинствено и което е свързано с много генерации преди нас и което е останало скрито, но което се проявява в нашето поведение и в нашите спомени, е една идея, не толкова в нашето поведение, не в спомените ни, а в симптомите ни. Това е една идея, която е развита както в а, психодрамата, така и в психоанализата по линията на такива хора като Никола Абрахам, а, Иван Боржомени Наги. В семейната, който се интересува от семейна терапия, това е Мюрей Боуен и така нататък. А, идеята за взаимното допълване на теориите – сега самата Ева, освен че е ученичка на Ана Сегин Шурценберже, е един от водещите психодраматисти в Европа. Тя е преподавател, член, член и на управителния съвет. Мисля даже, че тук не пише, беше заместник, вице-президент на ФЕПТО, на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации и така нататък. Тя води много семинари, супервизии. А, сега, нейните интереси и нейната биография са изключително свързани с социалната практика и с социалната работа. Миналата година вие видяхте, че тя показа а, всъщност работа с, с семействата на жертвите и на убийците и как а, става така свързването между различните страни на най-тъмните страни на човешкия характер, но тя е работила с аутсайдери, с маргинални хора, с просяци и така нататък. А, и така, а, на нея 2010 година тук чета е присъдена награда на ФЕПТО за цялостни постижения и принос. За мен е чест Ева Фаустфилм. Сега, а, имайте преди, че тя има малко ларингит и каза да не мислите, че говори като пияч на уиски. Просто тук сега <laughs> се разборя. И затова ще пие чай и от време на време ще шепне, но Цвети ще превежда силно, така че ще се Ние сме готови за начало. We are ready for the beginning. Um, I was just wondering, аз исках да провокирам всъщност Ева с това, че вчера ние с нея бяхме в едно радиопредаване в програма Хоризонт, където тя говори за психотерапията и психодрамата, като в частност. И това, което беше много така вълнуващо и любопитно за мен, тя каза, психодрамата има своя философия, докато психотерапията все още няма своя философия. И тогава каза каква е философията на психодрамата. <laughs> I'm, I'm, telling them that yesterday what you said to the radio broadcast that um, the psychodrama has its philosophy and that uh, psychotherapy is still searching for such. Um, I don't know if they are searching. <laughs> okay, I'm adding it to be more positive, <laughs> hopeful. Um, Да, аз го добавям това, че психотерапията търси своята философия, може би с някаква такава, с някакво очакване да дам някакъв позитивизъм в това. Okay, I'm not. I'm just okay. I'm finishing here, but I just wanted to say that uh, you can start, and I don't know where you, you can start from, but you, you will decide. ми, че спирам до тук и че тя може да започне. And and um, David said, explain that. I was not a whiskey drinking lady, but that I have laryngitis. Тя иска да се увери, че Давид ви е обяснил, че тя не е един пияч на уиски, а все пак тя има ларингит днес, нали? И така иска да... Yes, And the doctor said I had to shut up for one week. Докторът и е, лекарът днес е казал, че тя трябва да мълчи в продължение на една седмица. And all I say is, that will be the day. и тя си е казала, това е моментът. So I'm very happy to be here today. Щастлива Е. съм, че съм тук днес. and I hope the, my voice will last. And of course, I'm also curious about who you are. И се надявам гласа ми така да продължи да бъде с мен цялата вечер. Сега през цялото време, като ви гледам, се чуя, кои сте вие? so there are a lot of psychodramatists here. Предполагам, че тук има Just put много up your hand. психодраматисти. Дигнете си ръцете, психодраматистите. Thank you. Family therapists. Фамилни терапевти. А, ето има. Фамилни Three терапевти. only. Uh, psychoanalysts. Психоаналитици. One, two. And who are you the rest? А какви сте ви останалите? Какви, що за хора сте? Какви сте? Are you relatives of, or are you doing some different kind of psychotherapy, or А с какво се занимавате? С социална работа или правите някакъв друг вид психотерапия, която не съм споменала? Боди Виргиния Захариева казва, че тя се занимава с телесно ориентирана психотерапия. So if you want to be anonymous, you can be, but if you want to explain something about whom am, whom am I talking to, You can just speak up. Ако някой иска сега в момента да каже кой е той, защото очевидно е, че аз нали, не знам всички, тук не ви познавам, има и други професии, просто дигнете си ръката и кажете кои сте. Представете се. Само ще ви давам If you know how to speak in English, this is the rule of tonight. In order for me to save energy, if you speak English, first you speak and you don't let Sveti translate, you self translate. And the reason is that when a translator translates, she has to say s- everything that you have to say. But if you yourself are, s- are uh, translating, you have all the right to do it shorter. Сега Ева направи една оговорка, аз ще я преведа много кратко. Така тя така ме стимулира да бъде кратко всичко. Казва, който от публиката вземе думата, тук аз добавям от себе си, моля, представяйте се, но тя казва, говорете, ако можете, направо на английски и то говорете на мен, не позволявайте Цветелина да ви превежда. И след това, ако можете, се и преведете, защото иначе ще се губи повече време, казва тя. Ще пробваме и по двата начина, спокойно. Сега ще ви дам един микрофон. Thank you for this so big moment of attention. Um, I am a representative of people with mental health problems. There are several of them here. And I think it's important to be known that there are some uh, people from the um, group uh, of um, treated people we will talk about. Uh, казах, че се казвам Сабина Найденова, всъщност май това не го казах. И че <laughs> че представлявам а, хора с психично здравни проблеми. Тук в залата има няколко, но предполагам, че освен мен друг няма да стане да си го каже. И просто има и такива хора сред вас. So anyone who is a child, psycholo child psychologist or a child psychiatrist here. She's, she says that she's also psychodramatist. Светлина казва, че тя също е психодраматист. So I just want to know before who has never heard of someone called J.L. Moreno? Just put Има up ли your hand. някой, който е тук в залата и никога не е чувал за това кой е Яков Леви Ру- Морено? Мгм. Thank you. Благодаря. So Dr. Moreno was, was he born in this country, David? David Moreno в тази страна ли се беше родил? <laughs> Морено се е родил в кораб в Черно море, в една бугия. А баща му казва, че живял в Превен. So, what other people call lying, we call it a poetic truth. Това, което някои хора биха определили като лъжа, ние го наричаме поетична истина. And this tonight we will discuss a lot about storytelling as or silence as way of reigning your lives and mine, of course. Тази вечер ще говорим много за разказването на история, на истории като начин така да движим, да управляваме живота си. And a lot about poetic truths. И ще говорим за собствените си поетични истини. So from the very, very beginning, I, I am a pedagogue. I'm a Montessori pedagogue trained in London. В самото самото начало аз съм педагог и съм Монтесори педагог, който е обучаван в Лондон. And why I was so interested in that pedagogy was because it was a total respect for the children, for their level of learning, for their integrity of time. Това, което много ме привлече на времето към този вид педагогика, беше така голямата степен на уважение към детето, към неговия начин на учене and и цялостния му интегритет. Believing tremendously much in the capacity of, of children. И това беше през моя поглед една система, която вярваше изцяло в способността, капацитета на детето да се научава, да се учи. So it was, uh, you can say that Montessori was one of the strongest scientists finding good methods for bringing up children because she didn't have a preconceived idea. А, Всъщност можем... I'm trying to be here like you are in front, yeah? А, всъщност може да кажем, че Монтесори беше една, ис- един истински учен. Тя имаше една система за това как да се отглеждат а, деца а, without... What was the last of the... I don't remember. Okay. <laughs> You have to help me. Мгм. Преди, без предварителни идеи. Просто... Мгм. So the children also, whatever they needed in school, they were expected that they could build that, or cook, or get dressed by themselves. And the teachers were showing, training themselves to be very slow in movements so that the children could imitate. For instance, Системата се основава на това, че детето има капацитет, има способност само да се научи да се облича, да се храни, да прави всякакви други неща и всъщност научаването се случва през това как педагозите преподават едно много бавно движение. Ето така. <laughs> това всъщност са едни защити копчета и тя няма как да ги покаже по друг начин. <laughs> Вместо да правим неща бързо, както правим понякога с нашите деца, Те не наричат себе си учители, те се наричат директори. Те правят едно движение по един бавен начин. Тя не може да си разкопче копчетата, както стана вече ясно, защото са фиксирани, но правят едно движение, да речем разкопчаването на копчетата по един много бавен начин, така че децата да могат да го имитират. I was the director of a Montessori school in Madrid, Spain, when I was 23 years old. Когато бях на 23, живях в Мадрид и бях директор на едно такова Монтесори училище. Там. School, Това беше едно международно училище. Това беше международно училище и всички се опитвахме да говорим всякакви езици. Такива езици, каквито говореха децата и на каквито те можеха да говорят. Много деца, които бяха различни, идваха там. Едно беше пет годишно психотично момиче. Could you speak on the mic? Because it's... Yeah, please. Mm -hmm. I'm sorry, did you hear? My, one of my favorites was a five-year-old psychotic girl, Veronica. Казваше се Вероника. And she was not accepted by the group. Тя не беше приета от групата. But I started to introduce storytelling. Тогава аз започнах да въвеждам така в групата разказването на истории. And every day I asked Veronica to give me a story that I would write down. Всеки ден питах Вероника да разкаже своята история и я записвах. Or eventually all the children did that, by the way. И понякога и всички деца правиха това. But the best stories came from Veronica. Но обикновено най-интересните истории идваха така от Вероника. And one of the most popular girls started to cry while reading one of her stories. едно от най-популярните в групата момичета започна да прави, когато прочете една от историите на Вероника. And she said, Why was I not in your story today? Sorry? Why was I not in your story today? И казваше, защо не съм в твоята история днес, Вероника? Вероника, don't worry, I put you in tomorrow. А Вероника казваше, не се притеснявай, утре ще те включа. So there was Veronica. My absolute favorite was Jaime, who was autistic, but no one knew anything about autism in these days. We are talking about the 60s. Моят а, фаворит там беше, а, what is the name? Jaime, Хайме. Is it a girl? Or the boy. a boy? Той беше аутистично дете, но по това време, това са 60-те, никой не знаеше толкова изобщо много за аутизма. And when he responded, he didn't respond to anyone talking to him at all. Той поначало не отговаряше на никой, който се опитваше да говори с него. When I first met him, he came with his mother to the school and the mother, who was a French woman, had just been to uh, Paris to have him investigated. Всъщност тогава неговата майка дойде в училището. Тя беше ходила до Париж и тък му беше установила това. You mean investigated the diagnosis? English is not my language. Swedish is. I can speak Swedish. if you prefer. <laughs> Diagnosed or to see what kind of treatment he could have. Всъщност тя тогава е научила как той е бил диагностициран като аутистично дете и какъв евентуално, какво лечение би могло да му бъде приложено. And I'm, my French is very bad, excusez-moi. Моят френски е доста лош, извинете ме. But the doctor had said something like this to the mother. Но като че ли лекарите, лекарят беше казал нещо такова на майката. Aimeriez oublier votre fille, pourquoi c'est une végétale? Радо, <laughs> какво е казал лекар? Или It is better that you forget your son. He is no, he's not a person, he's a vegetable. He's not a person, he a vegetable. Да, лекарът и, бе- и- и е бил казал нещо като, че вашето дете не е личност, вашето дете не е You личност, can help то her, е it's дете, то е difficult. момче зеленчук. And I said, No child is a vegetable. Bring him here every day, every day, every day. I work with him. Аз си казах, о, не, дей, не дейте да разсъждава така, няма такова дете, което да е зеленчук. Просто го водете тук всеки ден и аз ще работя с него. And I work with him every day, and I don't even know if I have a contact or not. И аз е, работех с него наистина всеки ден, дори понякога без да подозирам дали имам контакт, дали осъществяваме контакт или не. And I was asking some, one day I get sick, I very seldom am sick. But I asked someone to call Jaime's mother to say he could not come to session because I was sick. аз много рядко боледувам, но имаше една такава случка, когато аз боледувах и казах на майката на Хайме, uh, would you come because I'm sick? That he А, could де, not come. аха, дето е, тя е казала, не, нека да не идва днес Хайме, защото съм болна. And the secretary forgot to call. И секретарката е пропуснала да звънне. So Jaime is coming to school with his mother, И се оказа, че Хайме се появява в училището с майка си. and I'm not there. И аз не съм там. And he comes home Връща се вкъщи and he repeats a couple of million times. His mother е- became very envious. Около 1 милион пъти. Because he was staying up till, till 3.30 in the night saying, Eva, donde está Eva? Donde está Eva? Where is Eva? Eva. И той, когато се е върнал след тази случка, която не е открил Ева в детската градина, връщайки се вкъщи, е повторил няколко милиона пъти това, започвайки в 3.25 през нощта. So the beginning of uh, me becoming a therapist really was that I was a pedagogue. And I had no literature, so I used to go to London because they didn't have child psychology really in Spain in the 60s, for God's sake. През 60-те в Испания нямаше такъв, такава практика да има училищен психолог или пък детски психолог, който да бъде в училището. И всъщност, ако трябва да кажа за себе си, моята история на психотерапевт започва от там, че аз бях един педагог. This was the way I was doing psychotherapy. Aha. Това бях аз пред Take a book of therapy and practice it, whatever it was. Вземах една книга, която беше на терапевтична тема, терапевти, психотерапевтична и гледах какво има в нея и така. Се свързвах с практиката, правях неща от книгите. So I've also had a short uh, period when I studied political science, but I won't tell you about that because it's not very interesting. Аз имам very един такъв епизод в живота си. Всъщност аз на университетско ниво съм учила политически науки. Но няма да се спирам на това, няма да ви разказвам за това, защото на мен не ми е интересно и ми се струва, че не е важно и не е интересно сега. And when I decided I should become a psychotherapist, момента, в който реших, че трябва да стана психотерапевт, I was not quite sure because I thought, what if I become like a voyeur? <laughs> Аз не бях съвсем сигурен, защото си казаха какво ако стана един voyeur. Looking what the other people do and Yeah. then don't dare to do it myself. Гледам какво правят другите хора и аз не го правя самата аз. But when I decided it was okay, I would become a psychotherapist, I took one decision, and that is to have many therapists in my toolbox. А, но когато взех решение, аз вече го взех. Това беше едно така голям, твърдо убеждение, че ще ставам психотерапевт и тогава I wanted to have three therapists. Sorry. Many tools many in my tools. И toolbox. тогава исках да имам така много инструменти As на if I was a разположение. carpenter. Мгм. You know, they say to someone who only has one hammer, the whole word contains of nails. Да, то е същото, като ако бих You бил can help един, her. а- ако бих бил един правяч на килими ли е това? А, а да. Аха, окей, да, да. You see a nail here? Мгм. You Okay. see a nail there? Мгм. Nails, nails. Ковач, да. окей. But if you want to construct a house, you need more skills than that. Но в случая, в който искате да си построите цяла къща, трябва да имате повече, повече умения от това. So in Sweden at that time, they had just started the first official university-based training. всъщност аз тогава последвах едно обучение. Before it was in the institute. Преди, преди това обучението по психотерапия се случваше в отделни институти извън университета, но аз всъщност преминах през обучение, което беше първото в университета. And I was one of the lucky people to get in. We were 180 uh, Бяхме приети хи- You 180 call it? човека, pedagogues педагози, that got in които on a quota of two, and uh, wha- it was 180 applicants. Аха, значи е, 180 кандидата And both of us were Montessori directors. So they thought it was a conspiration. двама педагози измежду 180 кандидата и, двата, педагожки Монтесори педагози са били приети. And the training was to become an adult therapist, an, a therapist for adults. Обучението беше да станем психотерапевти за възрастни. But they gave me special permission to do half of it as a child therapist. И ни позволиха така имаше специално позволение да направим половината като психотерапевти, като обучение за психотерапевти за деца. So, uh, on that level, uh, in, first in Sweden you do two years, then you practice three years, then you go back for three years for the therapy training, then you practice three years, then you can do two years if you want to become в Швеция, a е supervisor. обучението по психотерапия, първо прекарваш две години в университета, след това излизаш от там, практикуваш продължение на 3 години, след това се връщаш for another 3 years, you're returning afterwards. After if you the... want to be a supervisor. Ако искаш да бъдеш супервизор. Then it's... Two? Two more three more? Three plus three. Ага. Then it's значи, two. Ако искаш да бъдеш след това супервизор, отново се връщаш в университета, прекарваш 3 години там, след това отново излизаш пак за 3 години, значи до тук са според мен 5, 6, 11 и след това имаш още едни 2 години. And we come under the same national law of health as doctors and nurses and so we are registered. В Швеция има законодателство уредено е практикуването на психотерапия. То обхваща и професии като медицински сестри и братя. The second and the final part, we were much into French analysis and Lacan. В същото това време една от популярните школи при нас беше Лаканянската школа и изобщо френската психоанализа. And you know, you read one of Френската Lacan's школа в sentences and then you discuss it for 10 hours. And then after that, you discover you didn't understand it. Чуваш две изречения, а, обсъждаш ги в продължение на 2 часа, така ли? А, 10 часа и след това разбираш, че не си получил отговор. But I was very fortunate Но аз имах късмет. because I had started parallel, since I wanted so many tools, I had started parallelly to train in psychodrama. Аз бях, така имах късмет до толкова, доколкото паралелно с това, успоредно с това, че се образовах по този начин, бях започнала и обучението си по психодрама. I heard about psychodrama before and I thought it was crazy. Бях чувала за психодрамата преди и си мислех, че това е едно... Абе, луда работа. It was friends of mine who started to go to psychodrama and they were like born again. Обаче виждах, така ставах свидетел на хора, които започваха да се занимават с психодрама и ми изглеждаха като че се раждат отново. It's so fantastic. И те казваха, фантастично е, страхотно е. It's so marvelous. Необикновено, добро, хубаво. And I said, you are doing what? Аз ги питах, какво точно правите? Do you take your own life and put it up on stage? Are you crazy? <laughs> Питах ги, какво правите? М- ползвате собствения си живот и след това го поставяте на сцената, да не сте луди. But coming back to how I started, when I started in psychotherapy training, since it was a new training, they had so much money that we could have almost everything. А, връщам се обаче на това как аз започнах все пак психотерапевтичния си тренинг. Ние, понеже бяхме едно пилотно първо обучение и се оказваше, че има пари за всичко. Можехме да имаме каквото пожелаем. And the director came and say, said to me, no, to all of us, of course, he said, and now you're going to have psychodrama. You have Веднъж, to go to the Grand Hotel in Saltsjöbaden. Saltsjöbaden is by the sea. Extraordinary. Extraordinary elegant. Five star plus, plus, plus, plus. и в един момент а, директора дойде и каза, сега ще имате психодрама, пращаме ви в един хотел и там ще се тренирате. And I was so scared. Аз бях много изплашена. And in comes this French lady, who they say is called Anna Schützenbacher. И се оказа, че ще ни тренира една французойка, която се нарича Ананселин Шуценберже. And she started off with some warm up exercises that I would never, ever do when I don't know the audience. I can tell you that. И тя беше решила да започне с едно загряване, което аз в никой друг случай не бих си представила, че мога да, да, да направя. she said, walk around in the room and find someone you don't like very much. Тя започна с това. Разходете се в стаята и така намерете някой, който не харесвате особено. And explain why. И ще ви обясня защо. It's always a matter about to choose or to be chosen. И това винаги, както знаете, в психодрамата често става дума за това да избираш и да бъдеш избиран. Please don't choose me. <laughs> Моля ви, не ме избирайте. was of course my thought. Беше моята първа мисъл. So someone comes galloping up to me, and she's furious. една доста така... Е, усетих аз, че някой ме преследва и тя е доста разирена. Я She доста... says, you, you can be Eva. <laughs> Можете ли да бъдете Ева? Да. I hate people like you. <laughs> тя дойде и ми каза, мразя хора като теб. <laughs> you take too much place. Ти заемаш, I hate people like you. Ти заемаш твърде много място. Аз мразя хора като теб ми каза онази жена. So I go, oh shit. <laughs> This was worse than I thought. <laughs> И тогава си казах, не, не, това е по-лошо, отколкото си представях, си мислех. The second person, now Schützenbecher says, now you find somebody you like very much and you are attracted to. <laughs> След това Анна Населин Шуценберже каза сега, намерете някой, който много ви харесва, от който сте привлечен. Again, I'm uh, a bit shocked. И тогава аз отново бях така малко шокирана. I love you. Отидох и казах, was it you who said I love you? No, no, not me. Someone. No, no, no. I was И just някой afraid. дойде при мен и каза, аз те обичам. You say, why? Say, Аз казах, because «О, you're someone who sees each and everybody in any room you come into. Аз те обичам, защото ти си някой, ти си един човек, който вижда и забелязва всеки, който влиза в която и да било стая, където ти се намираш. I was afraid. I, I tried to hide. You saw me. You invited me for coffee. You talked with me. You brought me into the group. So thank you. Mm-hmm. Аз съм, аз всъщност те харесвам толкова много и защото ти ме забеляза, доведеме в тази група, накараме да пием кафе заедно и сега съм тук. Благодаря Thank you for being me. That felt, that felt a bit better, no? To be liked than to be hated. Кое от двете <laughs> състояния е по-добре? Да те харесват или да не те харесват? Благодаря ви, че бяхте мен, каза Ева. So after that we had very good exercises and I След- was scared but tremendously impressed. I never seen anyone be like Anna Schützenbacher. Аз а, след това имахме други упражнения, правихме други неща, но м- от тогава насам аз всъщност не съм, виждала нико, не съм виждала никой, не съм срещала никой като Ана Населин Шуценберже. She's very special. Тя е много специална. When she's directing a drama, everyone thinks she is asleep. Когато тя води психодрама, всички си мислят, че тя спи. She can sit like this, Тя е така седи, както сега Ева е седнала. and then suddenly goes, she goes to the protagonist. Repeat that word. И както седи така, изведнъж може да стане по този начин и да каже Or към theory. протагониста, повтори тази дума. If we had a question, she would explain it to us, and she would say, "You can read about it more on the page 85, fifth edition from Rutledge." както правим някакво упражнение или пък правим нещо друго, тя казва, трябва да прочетеш по-внимателно страница еди коя си, параграф еди кой си от еди коя си книга. Oh, I forgot to tell you that when I met her in this training, I said, when do you start the next training? And how long is the training? Когато я срещнах по този начин за първ път, аз може да се каже, че веднага, скоро след това я попитах кога започва следващото обучение и колко дълго продължава. She says it's about four years. Тя каза ми продължава около 4 години. So I said, well, then I do eight, eight years with you. Тогава аз си казах, окей, аз ще остана 8 години с теб. Because I'm not a chimpanzee, I'm a gorilla. <laughs> Защото не съм шимпанзе, а съм горила. The chimpanzees learn quickly, forget quickly. The <laughs> Шимпанзе. gorillas learn slowly, never forget. Горилите никога не забравят, шимпанзете забравят бързо. So when studying Lacan and these complicated things, Когато учих Лакан и тези сложни неща, I had a guide in Professor Schützenbecher Because... С лицето на Анан Селин Шуценберже имах един човек, който така ме съветваше и ме водеше. She was not only one of the earliest pioneers of psychodrama in Europe. Защото тя не само беше един от пионерите на психодрамата в Европа. But she and her husband were tremendously good friends with Lacan. Но тя имаше и съпруг, който беше много добър приятел с Лакан. And this complicated text of Lacan, Lacan used to tell everyone about on Wednesday seminars. Лакан имаше така навика да прави едни сре- се- в сряда да прави семинари, всеки, всяка сряда. And she says, You know what he does? He steals everything from us and other friends. И тя ми казваше, знаеш ли той какво прави всъщност Лакан? Той просто краде разни неща от нас и от всички наши приятели. He invites us all, especially my husband, to dinner on Tuesday night. Ето как, как го прави. Във вторниците той ни кани на вечеря, мен и съпруга ми. And then he will lecture on it on, on Wednesday. И в сряда прави лекция. Изнася лекция. So it has been a, a fantastic thing to be trained by someone who is both a psychoanalyst and a psychodramatist and a very, very um, well studied person. Ами, как да кажа, за мен като че ли беше, шансът беше именно в това, че бях обучавана от един човек, който в нейно лице, който е едновременно психодраматист, психоаналитик и същевременно един човек, който е доста добре образован. Every morning when I get, w- got out in my garden, I used to say, Oh, wonderful weather, and thank you, Professor Schützenbecher, for everything you're teaching me. Имах навика след този ден, момент нататък да казвам, като излизам сутрин, ставам и излизам в градината си и казах, о, благодаря ти Господи, че времето е толкова хубаво и че познавам а, професор Шуценберже. My husband is, by the way, here. He's sitting here. He's shy. Моят съпруг е тук. Ето там And we седи. were to the birthday of. He's not shy. I'm just joking. He just thinks the stage is mine. Бяхме на нейния рожден ден. Was it uh, l- last year? Ласе, yes, but was it last year? Ласе е нейният съпруг, той седи ето тук. А, но Doesn't matter. He's тя sitting there. разказваше- разказва за story това, че is- са били на нейния рожден ден на Населин Шуценберг. Four years ago, uh, Anne Schützenbecher turned 90. преди 4 години, преди 4 години професор Шуценберже е станала на 90 години според Ева. And she says at that party, she says to me, You know, Eva, in France I sell more than Freud. <laughs> Знаеш ли, как тогава тя ми каза на този празник, знаеш ли, Ева, в Франция аз се продавам, моите книги се продават по-добре от Фройд. <laughs> And I wonder, is that a poetic truth? И аз тогава си помислих, да, да, това е от, оне- от онези поетични истини. So I go to the uh, a bookstore of all these books of psychology and medicine and what have you. Отидох аз в една книжарница, където в тази част от книжарницата, където се продават медицински, психологически и всякакви подобни книги. And here are different sections psychoanalysis, И има така body различни therapy, секции. du-du-du-du. Психотерап... а, психоанализа, м, телесно ориентирана психотерапия. and there is a whole section which is called An Ansla Schützenbecher. И след това следва един така цял рафт, на който просто има книги на Анан Селин Шуценберже. So I'm grateful she's still alive. Аз съм така доволна, щастлива, че тя все още е жива. And she taught us a lot. Actually, I think I'm the only one in the world who has done the complete training of general sociogram and trans family transmissions with her, her style. Аз всъщност мисля, че съм единственият човек, който в света, който е направил така, следвал е пълния тренинг, пълното обучение по геносоциограма с нея. And uh, I will soon tell you a little about why we are here. И сега се каня да ви кажа, що сме днес тук. So what she, uh, what I just want to for you to understand is that you have a trainer that can both work on very very deep levels, Трябва да разберете едно нещо, че има обучители, а, които така работят на много дълбоко ниво, and also on a systemic level, също на системно ниво, and to work with your past and the histories. които работят с вашето минало, вашата история. It's very rich. Това е нещо, да, това е богатство. Много богато е това нещо като подход. She has one book that I brought only two samples of. One is in English, and that is called The Ancestor Syndrome. А, донесла съм две книги, едната е на английски. Казва се The Ancestor Syndrome, което може би трябва да се преведе като синдрома на предците. Приемате ли? М. Наследствения синдром. You know, the other one I brought is called Chu in Russian. Другата книга, която донесох е на, на руски и тя се казва Синдром предков. And right now I discovered that I have taken this photo and they never gave me one kopek. <laughs> И това, което днес осъзнах, че тази снимка, която е на руската книга, на книгата на руски язик отзад, на Анна Селин Шуценберже, съм е правила аз Те никога не са ми дали кредити за това нещо, нито пък са ми дали самата снимка да си я имам. Ето. I was in Romania last week Предишната седмица бях в Румъния and we had a longer seminar on the subject. и имахме един дълъг, по-дълъг семинар. And I will start with this lecture the way that I started with their seminar. И сега ще започна, с тази, ще започна лекцията си с, по начина, по който започнах семинара в Румъния. Congratulations to all of you. Поздравления, здравейте, поздравления на всички. Congratulations to each and every one of you. Поздравления на всеки един, на всички и на всеки един от вас. You know, 8 billion years there was an explosion in cosmos. Преди 5 билиона години, какво се казва? М, Милиона. А, да, години имаше, е имало експлозия в космоса. Out of that explosion, stardust was, it came out stardust. And you, and you, and me, В, and рез, you, <laughs> в резултат you. на тази експлозия се е появил един звезден прах и ние, всеки един от нас, дори и we are Давид, all created of spar- stardust. Some young people know about this, but the old people, we didn't know that. старите хора, ние не знаехме това, но сега младите хора знаете това, нали? Че But всичко my започва от там. congratulations is not only because you shine and are beautiful and created of stars, <laughs> На мен ми харесва това, че сме в крайна сметка произведение на едни звезди. Резултат. But that you belong to a family. Но също така ние принадлежим и на семейство. Who has survived all the trip since 8 billion years. Които са, са, са така преживели и оцелели през всичките тези 8 милиарда години. You look like, is she crazy? I'm just thinking. Um, Ева пита цвета. Ти мислиш като че съм... Uh, I'm a star. <laughs> Ева попита цвета. Ти ме гледаш като че съм луда, нали? И тя казва, цвета, не бе, не, просто мисля. Какво мислиш? Ами, аз съм звезда. <laughs> да, ти си звезда. И ти си звезда, нали? Вие сте звезда. So this is also something that we study. What is it that make family systems survive? И всъщност това е също нещо, което ние изучаваме. Какво е онова, което е направило семейството, семейната система да оцелее? That's typically of a Fallström. Това е една типична Ева Фалстрем. When others will look for the traumas in the family, I will look for the strengths. If I look for family. Other people look for trauma. Другите хора търсят травмата в семейството. I have something which I call the C factor or the K factor, perhaps it is in Bulgarian. <laughs> Или аз търся така наречения си фактор, което може би е к фактор в български, по български. К for креатив. К като креативен. A family system does not survive. Фамилната система, семейната система не оцелява. If there is not creativity enough. Ако няма достатъчно креативност. You can say there are two basic qualities that we have found when we have people looking upon this. Има две основни качества, които са съществени, ако гледаме системата. I think it is like this. I think it is like this that a surviving uh, family system has part of the family we stay and part of the family we go for better opportunities. А, добрата, оцеляваща семейна система е тази, която има две, поне две части. Едната, в която, която е такава стояща и друга, която търси възможности. So a lot of Bulgarians have gone to other countries to find op- new opportunities. Много българи, наре- да речем, са заминали за други страни, за да търсят възможности. But part of the families are staying а so друга that they част от can същите тези фамилии, семейства остават тук, sustain the family. We always talk about extended family, by the way. за да създадат известна устойчивост на семействата. Now, when you see the exhibition of the Syrian children, Ако сте видели изложбата в червената къща за сирийските деца, It's a terrible picture of a young man who is now alone with a six months old and a toddler. Има една много, стра... много такава ужасна, ужасна снимка на едно, един млад мъж с 6 годишно момче, с месечно момче. Toddler, they are still two and a half. Because they по-голямо stayed a дете. bit too long and the mother was killed. They stayed, I'm sorry, In where- Syria, Аха, they, с- те са bit останали too в long. Сирия твърде дълго, по-дълго отколкото е трябвало и майката на детето е била убита. their house was bombed Къщата им е била разрушена and the mother was killed. от бомбардировки и майката е била убита. So you have right now in the town of Sofia a lot of surviving families that come from Syria. Аз знам, че сега в момента в София имате много такива фем- семейства, които са оцелели и идват от Сирия. So the two elements that we think are extraordinarily important is the creativity and to be brave Двете on one неща, hand. Двете неща, които са важни, е креативно, са креативността и това да бъдете смели. And the other quality is to not go away, to keep on farming, keep the houses, the animals, the possibility to get something to eat. Това значи тези две неща, да бъдеш смел и креативността са в едната част, в другата част има uh, нещо, което тя го описва като това да бъдеш установен, да се грижиш за това да има прехрана за семейството ти, да се грижиш за това нещата да вървят добре, къщата ти да се така, поддържа. Да пазиш къщата, живота. А, животните. Our country, Sweden, has like 2 million people more than you have. And we have an В Швеция сме с 2 enormous милиона. amount of refugees. С, с, в Швеция сме с 2 милиона повече от вас и имаме огромно количество бежанци. As far as I know, we were not involved at all as Swedes in the war of Iraq. But now, 1% of the pe- population come from Iraq. До войната в Ирак ние според мен нямахме хора, които имаха иракски происход, но след войната 1% от населението в, в Швеция са хора с, от Ирак. In the one little town south of Sweden, south of Stockholm, they received more Iraqi refugees than they did in the entire United States of America – And as far as I remember, they started the war, not the Swedes or the Bulgarians. Mm -hmm. в един малък град южно от Стокхолм, в един момент беженците от Ирак се оказваха толкова много, че те, са по, те бяха повече, отколкото а имало иракчани, когато и да било в Съединените Американски щати. И те започнаха като че ли да се тревожат. Um, in our country, Sweden, which has about the highest level of ling- living in the world, uh, we were so poor and starving in the 1860s. В With хиля- no през potatoes хиля- and, you know, no- nothing to eat. През 1860 година, през тези години, ние, нали, ако, както знаете сега в Европа, ние сме една страна с, може би, един от най-високите стандарти на живот, докато през 1860 година ние бяхме всъщност една страна, която страдаше от невероятен глад, бедност. 25% of our population left for especially United States and Canada. По това време 25% от населението на Швеция напусна страната и замина да живее в, основно в Штатите и Канада. And we all have heard beautiful and terrible immigrant stories. И мога да ви разкажа много красиви иммигрантски истории. Because the one who emigrates always has the dream that, of course, he will create something better for the family. Разбира се, всеки, който така се движи, мигрира, м, трябва да има убеждението, че той прави и да вярва в това, че прави нещо, а, което е по-добро за неговото семейство. you can have a little discussion with the audience. I can rest a Аз сега ще мисля да си почина, Давид. Искаш ли да правиш малко дискусия с публиката на български? Аз наистина имам нужда малко да си почина. Ако някой иска да каже нещо или да зададе въпрос, аз имам един въпрос. Ще дам тон така, може ли? в Германия. евреите, които емигрирали, са емигрирали 33-та, 34-та и до 36-та година, когато е било възможно да емигрират, са оцелели. А тези, които са останали да пазат къщите, а, добитъка, магазина, професията и така нататък, всички са загинали. А, дари, и аз се питам, а, дари възможност, това също се отнася и за всички пси, псита в Германия, а, които занимават с пси. А, а, аз се питам дали а, мястото смелост и креативност не, не е все пак а, мястото на а, това, което Ева казваш за а, там трябва да има дрим, трябва да има мечта и дали това не е мястото на съвременната цивилизация, а мястото на, тези, кой, на този, който поддържа статуса, не е мястото на тъгуването. А, this is, this is the place for... това е мястото на търсенето на бъдещето и срещата с бъдещето. на тъгата, на The Morning, на тъгата. Едното място е вървенето напред и развитието на нашата, на нашата култура, другото е мястото, което е на тъгуването, на връщането, място на, <laughs> на Итака, на Одисей, към където той се връща. Докато другото място е това, към което се стреми културата и до което е достигнало. Докъде сме достигнали всъщност. Европейската култура специално и мога да го кажа и по друг начин. А, а, да коментираш, Харесвате аз питам себе си, нали, аз го да харесвам, да ето сега. Това, защото, Давид, ти си зададе въпроса, казваш, сега ще и едното е сам. е важно, и другото е важно. Аз мисля, че едното е по-важно от другото. Едното носи живот, другото носи тъга, депресия и връщане назад. from this here, you also have survivors. They did not all die. От тази позиция има също много оцелели. Те не всички са умрели. camps, survived, Хората, които са оцелели от концентрационните лагери, много от тях could not speak about it. не биха могли, не можеха да говорят за това for perhaps five, 50 or 60 years. Понякога много дълго време, 5, 10, 15, 20 години, понякога дори повече от това, 50-60 години. Another factor that Друг we фактор. have noticed in people who come from concentration camps Друг фактор, който сме забелязвали при хора, които са оцелявали и излизали от концентрационните лагери, is the shame of being alive. е срамът от това да бъдеш оцелял, да си жив. You can read Viktor Frankl is really good to read to understand a lot Кога because трябва, да the, the прочетем? shaming of the survival А, трябва да прочетете Виктор Франкъл, да, разбира се. says why me? Why me? The best people, Когато човек си задава въпроса, защо точно аз? Viktor Frankl said, Виктор Франкъл казва, they're all dead всички са починали, because they would not compromise with the Germans. защото не направиха компромис. So what is genetic, not genetically, in the family Това, което е в семейството, where you have this kind of silence, Има едно нещо, което може би да го опишем като да, едно мълчание, една тишина. Unexpected depressions turn up. И внезапно някаква неочаквана депресия се появява. Unexpected deaths and suicides. И довежда до смърт и суицидни действия, самоубийства. And we don't understand exactly how, but there is an often anniversary syndromes in a family. И ние не винаги разбираме как, но често се проявяват едни такива синдроми на годишнините в семействата. Someone who was brought into this bright future is a survivor and young. Някой, който да речем е млад и е доведен до това състояние, до тук, в това It's like pulled чудесно back бъдеще. by invisible rains or Бива, whatever. бива изтеглен назад, така, м, с някакви невидими and drawn to death. нишки и изведнъж се оказва, че е доведен до смърт. I know that I'm not exactly answering uh, David because Аз знам, normally че не I ask отговарям. him to do reflections and not ask me questions. Аз го помолих сега да направи. Продължавай, продължавай. It's okay. Аз всъщност го помолих да направи така някаква, да даде някаква обратна връзка, пък той искаше от мен коментар. Няма, ясно е, че не му отговорих на въпроса. Е, one of the things that we are going to speak a little about now Едно друго нещо, за което ще поговорим малко сега, is what? It's coming. I speak like that, short, to make a cliffhanger. Yeah. To get everyone preventing them from falling asleep. But you're speaking this way and I'm hearing that way. I'm asked, invited you to be side by side. <laughs> Go on. So, <clears throat> start like this. Ето започваме по този начин. Геносоциограмата се състои от три неща. One is a genogram. Едната е генограма. Е първото нещо е генограма. And it's about names and places where you were born. И това се отнася за имената, и местата, където сме били родени. Първият въпрос винаги е What is your name? Какво е твоето име? And why? И защо? It is like a phantasm. Това е като Phantasm. Sitting фантазъм. phantasm Като фантазъм е, да. with our names. С нашите имена винаги е нещо като фантазъм. Very often, healthy parents find the name before the baby is born. Много често здрави родители така внезапно откриват името ни преди да сме се родили. And they bri- give a name to this child that they think is going to help this child to be very strong. И те дават името на детето по начин, който може би си представят, че ще му помогне да бъде силно и здраво, силно. So in an unconscious way we are formed a lot by our names. И по някакъв такъв несъзнаван начин ние сме водени от нашите имена. Определени. Do you see me now? Yes, very well. Yes. My name is Eva Christina моето име, да речем. Виждаш ли ме добре? Виждам те. Моето име е Ева Кристина. I come from a very Christian family. Идвам от едно много силно християнско семейство. My father was a pastor in the Swedish church. Моят баща беше пастор в шведска църква. Later became, later became a Roman Catholic. По-късно стана Католик, романски. Католик, как е това? Католик. Became a Dominican monk. What monk? Е, стана, стана след това монах, но какъв монах? Доминикански монах. And at the end became a Catholic priest divorced with five children. И в крайна сметка се оказа един католик, Разведен с пет, католически свещеник, разведен с пет деца. And he had to go to the Vatican. И трябваше да отиде в Ватикана, за да иска разрешение, позволение. And he didn't see the Pope, he saw a cardinal. и не се е срещнал с папата. And the cardinal comes at 10 o'clock in the morning and he says, Father Joran, would you like to have a glass of water? и в 5 часа сутринта м, са, е попитал фада Йоран. Това, Йоран is the name of your father. А, фа- Goran, it's the same. Да. Йоран, а, ф- татко Йоран, фадър Йоран. Искаш ли да имаш малко, искаш ли да пиеш малко вода? Мгм. So he Is says it the to the, cardinal who, the cardinal comes and says, кардиналът го Father пита. Göran, would you like to have a glass of water? So my father wants to be a priest. So of course he says yes. И тъй като той беше свещеник, той е отговорил да. So then the cardinal says, with some drops of whiskey. <laughs> И тогава кардиналът е казал, окей, с няколко капки уиски. Okay. That was not the story. The story was about my name. Това Uh, не беше историята. Историята е за моето име. my mother was a romantic about the Vikings and the pre-Christian history of Sweden. Моята майка така хранеше един романтизъм по отношение на викингите и на м- предхристиянската история на Швеция. And they wanted, she wanted all her five children to have very Nordic Viking names. И тя така си е представила и е желаяла всичките и пет деца да имат много северен и същевременно викингов тип имена. And if you think that I'm crazy now, it's just because I was so serious when I was a child. <laughs> И може би трябва да ви кажа, че аз може би сега съм толкова луда, защото бях много сериозна като дете. <laughs> I didn't play very much. I was basically reading and worrying about the world. А Общо взето бях за, ангажирана основно с това да чета и да се тревожа за света, когато бях дете. And one was, why did they call me Eva? The woman who brought sin into, into paradise. <laughs> И един от основните въпроси, за който се тревожих, беше защо са ме нарекли Ева. Това е тази жена, която всъщност е внесла греха в, в рая. Да. So I did my best to bring a little sin into that Christian family's life. И аз по същия начин се постарах да, така, да внеса малко грехове в това християнско семейство. But one day I'm doing the genosociogram of a Greek lady. Един ден правех геносоциограма на една гъркиня And she says, her mother is Sui. And I say, what? и тя каза, моята майка е Суи. И аз казах, Sui. какво? Z-O-I. Зои. Мгм. And she says it's the same name as you have. It's Eva. It means life. И тя каза ми, това е същото име като твоето, означава Ева, като твоето Ева, значи живот. And since then, I got to understand this when I was, I think, 35 or something like that. I've always had fun. Because my role is not to bring in sin, but to bring joy and life to the world. Аз по това време бях около 32 годишна и м- си мислех, че нямах така толкова убеждението, че трябва да вкарам грях, грях греховност в семейството си. Аз си мислех, че трябва да вкарам веселие, забавление. So the phantasm is something about the shape and qualities that we wish our children to have by name, naming them certain things. за който тя спомена, е всъщност uh, нашето желание по отношение на това какво да бъде, давайки име на детето, какво да бъде детето, както така да изглежда и всичко това, което ние всъщност искаме то да бъде. Това е фантазма. And this is what Lacan calls le fantasme. Това е което Лакан нарича фантазъм. of the name. Фантазмът на името. So I ask you to turn to your neighbor, ask for their name and why they are called what they are called. Сега Should предлагам, start, обърнете се към съседа си, този по-непознатия, и го попитайте как се казва и защо се казва така. Be a bit active. I am correct, this does not go with the phantasm because they will give the name to the last deceased person. Is that true or not true? Maybe, I am not sure. I don't know. so I said, I decided I didn't say anything. I am not sure. called David and why? Uh, maybe my, my grand, uh, I am after my grandfather, who was David, who was great person. Who was that? And uh, he, he, he was a great person. Great person? Great. Genius. He my grandfather. <laughs> That's heavy. Is it anyone who speaks good English here? Anyone who can speak good English? You have to compete. I can draw a little on your family tree. Do you say yes? Do you want me to draw a little on the family tree? I hope you have some scandals in your family. Come. And your name is? Irina. Ирина се обяви като I'm някой, Eva. който знае добър английски. Потвърждавам го. <laughs> И More сега... fun, it's more scandals. So, Irina, is it something that you have wondered about in your family tree? Има ли нещо, за което се чудиш в своето така семейно дърво? Да, Yes. Uh, my grandfather, моят дядо. uh, actually, my surname comes from him М- because you take. Yes, exactly. Моята so, фамилия идва от um, него. Very, I mean, well. so ago, Аз всъщност него го познавам добре. Той почина преди доста години, но това, което е интересно, че не знам почти нищо за неговото семейство. И това заради факта, че той не, не е казвал, и защото има някакъв голям скандал. Scandal, yeah. <laughs> he was um, his. Uh, he had a stepmother. We have to start to draw. Ние The трябва да three започнем да рисуваме. The genogram, the sociogram, the storytelling. Don't ever let them start tell stories. Because then Никога you le- не им get behind. позволявайте да започнат да разказват историята преди да сме подредили So, нещата first, в този Irina, ред. I ask you, are you married? Do you have children? О- Do you have Омъжена ли си? grandchildren? Имаш ли, Имаш ли е, деца, имаш ли how many внуци, колко деца имаш? Two. Who is the eldest, the son or the daughter? Аз имам две деца и двете са синове. Uh, they are not twins. Не са близнаци, нали? And they are not half siblings, they have the same mother. От същ един и същ баща и майка no Sins? No. No, no. Никакви грехове, нали? Има никакви грехове, няма? Не. when you draw these kind of things, you do make a difference between half brother and biological uh, brother. But it can also, it doesn't mean that your father can be your social father. I mean, the, some people say the real father, don't ever use that word. Is the real father someone who donated a little sperma to a lady? Or is the real father the person who changed diapers, did everything for his child? Нали разбирате, че има разлика между биологичен и социален баща и че има ситуации, в които имаме биологичен баща, пък има друг социален баща, който е единия, който дарява по своеобразен начин спермата си, а пък другия, който прави всичко, за да може това дете да, да бъде отгледано, да се развива и така нататък. So Irina is not living together. I'm sorry. She's living together with her partner, but they are not legally married. Ирина живее с партньора си. Те не са... If they are married, Женени. we draw one line like that. Ако те са женени, If they е така. live Да. together, it's something like that. ако живеят заедно е така пунктирна линия, иначе ако са оженени е непрекъсната. And if they were not sort of having a relationship, but perhaps they had a child, then we do this dots very И ако, да речем, те имат дете, но, но не живеят so, заедно и по някакъв начин не са заедно, имаме такава още по-силно пунктирана линия, тя се отбелязва с точки на голямо разстояние. И ето, значи, те живеят заедно, затова ползваме пунктирна линия и имаме отбелязани две деца. Момчета. Since this, she is the protagonist, we double her line. И доколкото тя е нашия протагонист в момента, ние правим още един концентричен кръг около първия. And we will draw her family story, not the one of her partner. И сега ние ще се занимаваме с нейната семейна история. So how many siblings do you have? На нейния партньор. Колко брата и сестри имаш? Един. Един по-млад от мен брат. По-малък. Ако искате, седнете на пода. На мен няма да ми пречи. So this is your mother. Това е твоята майка, това е твоя баща. And after your father, how many siblings were they? Колко older or younger? брати или, или сестри има баща ти, един брат по-възрастен, нали? По-млад. And they have a mother and father, and are they were they married to each other? И те имат майка и баща. Те били ли са женени? Да. Женени ли са? Да. Eva, is this the Eva. grandfather that you know so People little cannot about. see Eva. So on your mother's side, did she have siblings? Doesn't matter. Oh, oh. Yes, but. Ева попита Ирина дали по майчина линия майка е имала братя и сестри. И Ирина отговори да, но те са починали и тогава Ева прекъсна и каза The siblings that die are normally the best children to parents that have ever existed. Починалите деца обикновено са най-добрите деца на своите родители. изобщо са най-добрите деца, които някога са съществували за родителите. Selma Lagerlöf, the Nobel Prize winner Swedish, wrote a little novel which is called Uncle Ruben. Uncle Ruben. W what is the name of the novelist? Selma Aha. Lagerlöf. Lagerlöf. And it's about little Ruben, who was four years old, when he was sitting on a stone. Treppe, wie heißt das? Mm -hmm. A stone. Or oh, whatever, stone. Got a cold and died. After that, mother was never happy. And she had many other children. And whenever the children come to show her something, Mama, look what a nice drawing I have, she would say, It's very nice, my dear, but it's not in the class of your brother Ruben. И тя разказва историята на едно дете, което е починало. когато е седяло, седнало на стълбички. <laughs> и к- с- след това тази жена, която е негова майка, имала още много деца и всяко едно от тях се е опитвало да я зарадва по различни начини. Да речем, носейки рисунката си и казвайки, виж мамо какво нарисувах, а майката е отговаряла, да, това е хубава рисунка, но тази рисунка не е толкова хубава, колкото е рисунката на брат ти Риол Б. Да, на починали. And Никога не може да го достигне, да. I have like three grandchildren from my son. Аз имам три, трима внука от моя His second boy син. died w- within 24 hours. А второто His second дете, son. второ, вторият ми внук, вторият, да, почина 24 часа след раждането си. The third son could Третият син на моя син have a problem with understanding, could have, if he didn't have me as a grandmother, of course. No, but could have the idea was I, wa- was I born because they wanted to have me, or was I a replacement child for the dead child? Третият син или третият внук от този мой син винаги така е имал за себе си един въпрос, основен, дали аз бях, дали е бил желано дете или е бил дете, което е заченато, за да стане така, да замести починалото. You all know Vincent van Gogh. Знаете, познавате всички Винсент Ван Гог, нали? Vincent Willem of Van Gogh or something like that he was. <clears throat> well, he wasn't the real one. Translate. Yes. Please. He was a real one. He was not the real one. Not what did you say? I'm talking a bit funny. This is the way I talk. <laughs> Vincent van Gogh, as you know, Както знаете, Винсент Ван Гог is not the real Vincent van Gogh. е не е истинския Винсент Ван Гог. Because the real Vincent van Gogh was born one and a half year earlier, and he was called Vincent Willem van Gogh. И истинският Винсент Ван Гог е бил роден една година по-рано и се е казвал Винсент Уилям Ван Гог. Или Вилем Ван Гог. So this, the second one can never understand and know for sure. Was I, will I be the real Vincent van Gogh? The real Vincent van Gogh is dead and buried. Аха. И този вторият Винсент Ван Гог винаги е имал този въпрос в главата си, дали аз съм истинския, след като този първи е починал. And he even got the name from his uh, buried brother. Той също, той освен всичко друго е получил името на този свой погребан брат. The patient who told me that her mother's name was Sui Пациентката, която ми казва, че, нейн, че името на нейната майка е Зои, Зои, told the same story, but this one was even worse. ми разказа подобна история, но тя даже беше по-лоша. Her mother suffered a lot from depressions. Майка й е страдала от много депресии. And we found out that she was not the real Sui and their surname. The real one И ние открихме, че тя не е била истинска Зои по фамилия, а истинската was dead and buried. And this family lived up in the high mountains, and the father would have to walk 52 kilometers to register his son, uh, uh, his daughter. So he says, We take the daughter of the dead daughter and make her that she can have the same ni- name and the same date of birth. No wonder she suffered from depressions. А нейният баща е трябвало да изминава м, голямо количество м, километри, за да регистрира, а, за, за да запише детето. И тогава той е решил, бе, какво ще се разправям, нека да, нека да имаме това дете, ще има същото име и ще има същата рождена дата. Да, и тогава тя, извинявайте, да, тогава тя е започнала да страда от депресия. Сега Ева тихичко пита Ирина кога е родена. So the first we start to do when we talk about this is, and I don't have the time because you would have to stay until 3 o'clock in the morning. Няма да питам за часа на раждане, защото ще седим до 3 часа. През нощта. Ирина is the principal here, not our sons. В момента Ирина е нашият така основен протагонист. Тя ни интересува не синовете и не партньора. A question about is about her forefather а, ние всъщност се разпитваме за нейните предшественици. So here we write this, here we write the names of your parents alive. Живи ли са родителите ти? Да. Щастливи ли са? Живеят ли заедно? Sure? Да. Сигурно ли си, че са щастливи? They, they seem happy. Do they have a very good relationship? Имат ли добра връзка? Да, така мисля. So they have a very good relationship, Значи те имат добра връзка. and of course you can draw a little heart if you like to. Можеш, ако Very искаш nice да to think нарисуваш that едно your parents love сърчице. each other. Don't forget that when you have children of your own. And here we write the story about how they met. Тук ти трябва да напишеш историята на тяхното запознанство. Here we write the story about Irina's mother, what Irina's mother is like as a person in general. А тук трябва да напишете историята м, на Ирина, на майката на Ирина, по начин, който да я описва като така личност. So she can be a fantastic, wonderful mother, but perhaps she gave too much tasks to Irina. Perhaps Може, да Irina had to речем, do може да бъде... too many washing up and dishes and <laughs> може би тя е една прекрасна майка, но може пък да бъде и прекрасна майка, която обаче е натоварвала Ирина с различни задачи, които са били твърде много. Да речем, давала я да пере. So then we ask the question, what is your mother like for a mother to you? Как, когато задаваме въпроса на нашия протагонист, трябва да питаме каква е майка ти за теб, като за теб. Can be a difference. Може да има Also, if различни the майки. age difference is big here, it can also be how, many, how much difference is it between you and your brother? Колко години разлика имате? Имаме 10 години разлика, казва Ирина. This is interesting. <laughs> И Ева каза, това е много интересно. So just tell us. You were brought up like a lonely child. When you are 10 years old and you have a baby, your mother has a baby, very often you take over the baby or you resent, you say, Don't come to pick me up in school because you don't want to show that your mother is pregnant <laughs> and that your parents have been doing that. <laughs> И значи как изглежда историята на Ирина? Тя си расте щастливо като само дете и изведнъж, когато е на 10 години, се оказва, че се появява един брат. Тя... It wasn't exactly the case. Actually, my mom Сега тя ще разкаже как е било за нея реално. <laughs> Uh, wanted the child a bit earlier, but she had a miscarriage, so I knew that we are going to have a baby if everything goes well. So actually, I was I think I was much more like uh, shocked by the miscarriage than Ирина разказва нещо, което така е различно от историята, която Ева подаде като възможна. А, тя казва, че майка и, и баща й са искали още преди тези 10 години да изминат, да имат а, друго дете, но майка й е имала спонтанен аборт, е направила и което в крайна сметка е карало Ирина повече да се тревожи, отколкото момента, в който вече майка е била бременна <laughs> и, и когато всъщност Ирина е, е държала да знае, че майка е добре и че бебето се развива добре. Колко спонтанни аборта? Е един. Uh, eight maybe. А кога е бил този спонтанен аборт? Когато аз съм била на 8. No, she was a bit pregnant, but I knew she Колко бременна е била, когато е абортирала? Съвсем малко. This is not on the right place, exactly. Имате, има ли бяло да покрия с бяло. Трябва да имате, как се казва това белило на български, как се казва? Коректор. Коректор. Много е важно, когато се готвите и правите геносоциограма, да имате коректор. We will ask Irina very briefly what is the difference between the, the life that your grandparents were living and your, and your parents. Uh, каква е разликата между живота, който водят твоите родители и твоите дядо и баба? You mean as relationship or as life generally? Като връзка, като взаимоотношение или така в живота като цяло? some generations back, almost all people lived in the country. So did, did your grandparents live in town or in country? Were they similar lives or different? Имаха ли, lives? имали ли са подобен живот? Дали са живели в град, в село и така? Uh, my grandparents were born in the country, but uh, they, uh, bo- um, Дядо two ми и of баба them, they ми moved to, са to родени в Sofia село, very но те young. са се But преместили, когато nevertheless, са I били think много they had млади. Но определено семейството на баба ми и дядо ми е имало по-различен, доста по-различен живот от това на родителите ми. Uh, а той, дядо ми по бащина линия, е бил роден в, в много малко селце в планината. И тук Ева каза миграция. And how many I'm not Колко sure брата и uh, сестри he имал? had two, three from his mother and two, three from his stepmother, so that was е две, три, двама, трима братя и сестри от майка си и двама, трима от мащехата си, от втората си майка. А Yes. твоите родители, те са градски хора, така ли? Да. So in order to find out more about the story, do you have any suggestions? What Irina, ca- she can take that paper with her and finish. You look at, you know, sociograms and you can finish it yourself. But I just want Ще погледнеш социо, м, социогено, геносоциограмата и ще си я завършиш сама, но имате ли някакви идеи как да м, се здобием с повече полезна информация? What would you do if you wanted to find out? This is a big family that have come from the country. Какво бихте направили, ако бяхте на мое място? Тук имаме едно семейство, което е голямо. Irina Което would идва like от to know more. провинцията. What is the story of her grandfather? Ирина всъщност иска, както се сещате, да разбере повече за този свой дядо, който идва от тази част на... If she was my patient, we Ако тя беше мой пациент, and we would discuss how could you find out more. And then the next week when you come, you do a little more. Щяхме да се виждаме регулярно и така да правим по-малки стъпки всеки път и щяхме да дискутираме всяко едно от нещата подробно. Шуценберже. Селин Шуценберже. She says in every family there is a gossipy old aunt. Във всяко семейство, казва Ана Селин Шуценберже, има клюки. На каква, Gossipy. на каква тема? Да, на какво? М. Клюки са си това. На Gossiping. какво, на какво? Госипинг он? Aunt. There's an old lady in the family. лели, които клюкарстват. It can be, it doesn't have to be like uh, an aunt, it can be a cousin of your grandmother or something, whatever. There is always someone who Винаги knows има the true някой, кой- stories. Винаги има някой, който се занимава с това в семействата, знаете. And you have to find out because your father has probably not been told the true story. Може би твоят дядо не ти е казал м- истинската история. И може би има някой, който я знае в семейството. I don't want to destroy this paper. Няма да унищожаваме тази, този лист. So I just, you can have this. Ти ще си го вземеш. And you can continue it. И може да си го продължиш. And I will invent a story for you. И аз сега ще измисля една история за теб. Тази история няма да бъде истинската. Напиши си ето там горе името Ирина и защо си получил това име. Що ти е дадено? Ще се адаптираш до тази ситуация, към тази ситуация сега, нали? So a lot of what we do in... Thank you. Благодаря ти, Ирина. A lot of things that we do are Много от нещата, които правим, или You know, a lot of, I- let's put it like this. We're used to it that in ordinary family therapy or working with an individual or working with a group, а, ние сме свикнали с това, че в една обикновена работа, която правим с семейства, или пък с групи, или с двойки, and then we work with our relationship with my mother, my father. често работим с отношенията с майката, с бащата. My mother left me for vacation with my grandmother and I didn't know her and now I suffer a Майка ми trauma. отиде в вакансия и ме остави при баба ми и от това се чувствах еди как си. which can be true. But Това when you може да work with бъде this истина. style, you also find out what is the tradition of leaving a baby for a long time. Това може да е истина, но също така е важно да знаем и каква е била традицията на оставянето на бебе за дълго време само. What is a repetition? Какво се повтаря? So you try to understand the history as long as, as, long, as, as far back that you can come. Опитваш се да въз... Опитваме се да възстановим историята колкото се може по-далече, до там, докъдето може да стигнем. In Sweden, I think we have registered people since 1400 something. 1500-talet. So 1500 something we have registered. В Швеция ние сме имали регистър на хората си от 16 век, 1500 и коя си година. who got married, who had children, Регистър за това кой за кого се е оженвал, какви ч- деца е имал, what were their professions. какви професии са имали те. So I was looking at uh, Anne Schützenberger was doing a social atom of her own people that she was close to or people she was influenced by. А, Ан Шуценберже правеше една, един социален атом, свой социален атом и в него разполагаше хора, които са били близки до, него, до нея или пък които са и повлиявали, повлияли. And I found on it something she has never said. Агата Кристи. <laughs> и в този социален атом на Шуценберже аз открих една личност, която изобщо не знаех за това повлияние и това беше Агата Кристи. You know, the one who was still her grand, great grandchildren don't have to work because she sold so much books. They are thrillers and who murdered whom and who was in secret relationships with whom, etc. Една жена, която пише такива истории, каквито познавате и която, чието наследници живеят на базата на това, че нейните книги се продават. So in every story of migration or big changes, there is always, there is always a story behind. And it can be, if there are a lot of negative repetitions, it can be very important to trace the original story in order to cut with that. При повторенията, както знаем, е много важно да се открие къде започва историята, къде е коренът на историята, за да може повторението да бъде прекъснато. There is almost no incest in a present family without it having been present for four or five generations. Почти няма случка на инцест, ситуация на инцест в едно семейство, която да не се прояви и да не бъде представена 4-5 генерации по-късно. And you think, well, how is your female patient affected by this? To find out that this is a pattern over generations. И разбира се, трябва да се заинтересувате как вашият пациент, е, жена, е бил повлиян от е, повторението на този патърн, на този модел. They are extremely grateful to find this out together with a therapist. Extremely grateful. Те са много, Because they feel now we can cut it, we can end this story, we обикновено can те са clean. много благодарни. Пациентите са много благодарни, когато с помощта на терапевта откриват подобни неща, и- истини за себе си и най-вече за това, че могат да прекъснат модела, да прекъснат повторението. Because if it just goes on as something which is not spoken about, it will go on, make people suffer, and it's like wounds that never heal. Защото често, когато не знаем за това, не знаем къде се корени началото на това повторение и на тази история, от която ние страдаме, при нас тя се проявява като симптом, с който не успяваме да се справяме и от който страдаме. Last, I will say, there is always someone very interesting who is giving the rules in your family still today. Има още една интересна фигура в семействата, в семейството и това е кой е давал правилата, кой е поставял правилата или закона в семейството ви. And it is again like these invisible reins that are pulling and pushing you to do certain things. И това пак са едни такива невидими нишки, които са ви карали, дърпали са ви напред или пък по някакъв начин са ви изблъсквали и са ви карали да правите определени неща. Me and my brothers and sisters and our children are s- extremely influenced by the extreme hard working forefathers that we had and foremothers. Ние, например, в моето семейство сме били много повлияни от а, предците си, които са били работохолици, много са работили. My maternal grandfather was a school teacher of carpentry. Дърводелец ли това? Да, значи, моят дядо по, бащина, по, ма, по майчина линия е бил дърводелец. He was running together with his family's cousins and what have you, a farm in the country so they would get the supply for the whole extended family. Sorry, I didn't get that. So they could have milk, <laughs> butter, cheese. Той е имал ферма, да, нейният дядо. По And- майчина линия. And he ran a factory. I didn't find out until I started to be curious. He ran a factory for 24 young carpenters to make furniture, to get in the cash. Значи той е, всъщност е имал фабрика, в която са работили 24 млади а, дърводелци, мебелисти. And one day they decided, my grandfather and my grandmother, they decided, we have never had a vacation because we always go to the farm. This year we will have a vacation. те всъщност моите прародители, не прародители, а моите дядо и баба а, никога не са имали вакансия, защото винаги е трябвало да ходят в тази ферма и да работят. And my grandfather bought a motorcycle and a sidecar. А, моят дядо си е купил един мотор с кош. He didn't practice too much and he went in too quick in a curve. Не, My mother flew, out, my grandmother flew out and was immediately killed. е, моят баща, моят дядо не е бил много опитен в шофирането на такъв мотоциклет с кош и е направил всъщност един завой, който се е оказал много рязък, в резултат на което баба ми е изхвъркнала от а, м, коша и е била абсолютно на място, е починала. And I have a command from my forefathers, which is don't go on vacation. You only get killed. И всъщност имам едно такова своеобразно послание от него, което е никога не ходи във вакансия, защото може да загинеш. Може да And се the случи. accidents with motorbikes, I've had it. Two of my brothers have had it. Двама от моите братя имаха такива инциденти с а, мотоциклети. So, is there an original story to this? We don't know. Има ли такава оригинална първа история? Ние не знаем. But I have started to have three months long vacations. Но истината е, че започнах да имам да си правя вакансии от по три месеца. And after having broken two legs and one shoulder, I have stopped with that too. <laughs> след, след като си щупих два крака и м, ключицата, аз съм свидетел на ключицата и престанах изобщо да I hope that you have gotten a little idea about the very complicated things to, to learn and know more about. Uh, you were mentioning this guy that I can never learn. I can never learn this. Nagi. What is his name? <laughs> Ivan Bujromeni Nagi. Ivan Bujromeni Nagi. He was, he was Hungarian born, and he says that family system, you can compare relationships with money transactions. Този човек казва, казва, че може да сравним а, семейните истории с а, транзакциите, паричните транзакции. If some part of your family has been doing something with money, another part will try to repair it. Ако една част от семейството ви прави нещо с пари, друга част от семейството ви ще трябва да го възстановява. So he, you can read more of him, you can read more of Erich Fromm. Може да прочетете от Наги, може да прочетете от Ерих Фром. Ерик Фром. Read more of what you already know. Да прочетете малко повече от това, което вече знаете. You know, with other spectacles on. With other spectacles. С друга гледна точка. read, try to understand uh, if Jean-Paul Sartre was a bit crazy or not. Да се опитате да разберете дали Жан Пол Сартър е бил лут или не, when he was talking about the free will когато е говорил за свободната воля. and still w- w- he was really a communist at the same time. И е бил с комунист също това време. So find out more about J.L. Moreno Трябва да научите повече за Джейкъб, Ле- Я- Яков Леви Морено and his three wives. и We трите only му talk жени, about two съпруги. wives. Трите му съпруги, когато той говори за две съпруги. Moreno had three wives. Yes. Yes. So find out about more from your. When you train this, you can also read compl- complicated literature and just train to do the genogram. You know, who is the cousin of whom? Може да четете и Who is the сложна aunt of whom? литература, What have you? за да стигнете до там да правите все по-добри геносоциограми. And that was all for today. И това беше всичко за днес. And this is a moment to let people go away. And if Това е it's some people who обикновено- want to ask questions, they can В stay. момента, в който може да Feel free to изпратите go. публиката си, м, може да, чувствайте се свободни да си тръгнете, ако искате, но може да задавате и въпроси. Uh, so my name is um Ivan Dikov, and I love uh, how my name resonates. First of all, I would like to congratulate you, Ms. Forstrom, on what you said and the way you presented it. In the presence, I really loved it. I would love to hear more of you to keep in touch somehow. Second, on the И Иван question, си харесва името, резонирало много хубаво според него. um, on the <laughs> Поздрави question, Ева за лекцията и, и сега иска да каже нещо. I would, uh, I would return you back on something you said uh, about uh, the first time when you heard about psychodrama, you were like, what this sounds crazy. Uh, this reminded me of something else here in Bulgaria that happened. Um, когато по едно време каза, че когато за първи път е чула за психодрамата, е помислила, че това е нещо налудничево. Това ми напомни на нещо, което тук в България е произведено и се е случило, which is uh, the Suggestopedia Alternative Educational System. And my question is, if you have heard about it, what is your professional opinion about it? Uh, И я попитах I какво е didn't мнението understand one за word. сугестопедията. I understand everything except the middle word. right? С- Suggestopedia в професор Лозанов, Bulgarian Alternative Educational System. Okay. Suggestopedia. Yes. It came in the 70s Yeah, from Bulgaria to the world. from Bulgaria, Yeah. and it was extremely popular at that time in my country as a way of relaxing and learning languages. And it was the, it was the only really comfortable chairs we had at the university. Да, тя, тази система достигна до нас и всъщност стана популярна с а, това, че така учихме езици, така можехме по един а, спокоен и отпускащ начин да учим езици, чужди езици и това, което аз помня много добре, беше, че в тази зала имаше най-удобни столове спрямо всички други столове, които имахме в, по време на обучението си в университета. No Какъв е въпросът ви? Да, тя отговори вече. Аз okay, нямам всъщност you. професионално мнение, но това беше нещо, което така ни впечатляваше. Ако беше, беше било предложено в училище, според мен щеше по някакъв начин да саботира образователната система, защото тогава нямаше учениците да учат, а щяха да си... Ага, и си мисля, че това е така, било е погрешно тълкувано в училище, било е погрешно разнасено като слух в училище. Това едва ли е било а, сугестологията, което е било предложено. Ти работиш ли с това? I'm not certified, but uh, I'm a fan of the system, yeah. Аз съм почитател на системата, но не съм сертифициран. Yeah, I do, as well. Може би имаш причина за това, да. Още два-три въпроса, коментари или да, някакви обратни връзки. Знаете, че лекаря ми забрани да говоря, пък вече говоря доста много, така че давайте сега сте вие. Има ли нещо, което вие харесахте, беше ново за вас или пък <laughs> I like very much the connection between uh, uh, the arrangement of sociodrama and then the storytelling. Um, is it that those two instruments are um, in the, the, the, same importance from the process for the, the process the and storytelling, storytelling. is they equal like importance in this method? <laughs> Виргиния Захариева пита, тя казва, че в това, което Ева е говорила и е харесала частта с разказването на истории, я пита дали това са инструментите на геносоциограмата. Равностойни ли са тези, тези инструменти? I'm a storyteller. Yes. So for me it is uh, all equals. You build on the genogram, that is the roof, the cellar, the walls. Когато се занимаваме с геносоциограма, това Then you са start to такива describe the части, без people who които live не in that можем. house. Все едно, ако го сравним с къща, едното е and what they are покрив, doing there, and who is стени, fighting with whom, and who loves whom. And then you start to tell stories. Първо започваме от едната част и идваме в момент, до момента, в който започва разказването на история. It's a good question. In each family, we are not brought up with the true stories. We are, taught, we are brought up with the stories that our beloved ones want to tell us. Всъщност which can в нашите true, семейства ние не сме true, отглеждани с истинските истории, а ние сме отглеждани с а, е, мито, митологията на нашите семейства, на онези, които ни обичат, историите на онези, които ни обичат, по начина, в който ни ги разказват. Искат I would tell especially to you, uh, I had a four-year training of integrative body therapy. Имах специално за вас, искам да кажа, че имах 4 е, годишно обучение по интегративна телесна терапия. And if you read Anand Slan Schützenbecher's book, You will прочетете say книгите all на the Анан time- Селин Шуценберже, all the time observe your protagonist and try to read the body language. Тя казва, през цялото време наблюдавайте езика на тялото на вашия протагонист. There might be hidden clues Може би там ще има някакви такива embedded скрити in your следи. body, as you know. Thank you. Както знаете. Последен въпрос. Или обратна връзка. My name is Stefan and uh, for some years I, I was very attracted to uh, family constellations. Моето име е Стефан и в продължение на известно количество години бях така привлечен от фамилните констелации. I have been to trainings and when I was back here Давид, аз ми... Бил съм на обучение и когато се върнах, Давид ме попита. Uh, what did you learn for Какво научи за себе си? And I was not able to И тогава не можех да отговоря абсолютно нищо. And it that I left Случи се така, че изоставих фамилните констелации. And now I'm a little bit confused being here. И съм малко объркан да бъда тук. And I, I, I said to myself, okay, you left family constellations, but what is this? It sounds a little bit like family constellations, what, what you are doing here. Аз съм тук не за фамилна констелация, същевременно за семейни констелации, същевременно идвам тук, виждам какво правите и си казвам, добре, де, какво е това, ако не е семейна констелация. So, I would like just to ask what is uh, the connection between, between this type of work and Bert Hellinger's family constellations? И се питам дали има някаква и каква е, ако има връзка между това и фамилните констелации на Бен Хелингър. Това различно ли е? Почти същото ли е? Какво е? I have never done family constellations myself. I have never done it myself. But Shutzen Bashir is very upset with the method because she finds that they have taken a lot of simple material from her material and not gone down on this depth not gone, gone into the research, the real research of the family history. So she is very critical of it. Така много критична и много раз, ядосана на това, което правят констелациите, защото счита, че те по някакъв начин вземат неща на готово и от нея, може би не само от нея, но от нея и така без да стигат до големи дълбочини ги ползват като термини, като някакви определящи. And if I, метода си. if I have to stick to my own rules, put as many tools in your toolbox as possible, Ако м, питаш мен, колкото повече инструменти в твоята чантичка с инструменти, толкова по-добре. because family constellation can be a very quick way of finding out interesting stuff just d- during one weekend. And maybe that patient would need that. констелации може би са един много бърз начин да достигнем до интересни неща за семействата си. Ето за един уикенд, наречем. When this patient might say, that's not enough for me. I'm going to do real research on my family history. Може да направим това и след това обаче пациента ни да каже, да, но това не е достатъчно, аз искам да знам повече неща и тогава ние да, да се захванем с истинското изследване. As we are getting older, this is a baby, but uh, my husband and I are getting older. Toy and some of the babies are getting older too. We are interested to find out what was my own free will and what was I conditioned by the society in which I lived, by my socioeconomic circumstances, yes, what it was like in the country, what it was like in my family and who brought those commands about what I should do, and did I follow those commands, and why was I such a fool to do that? Why was I not working more on my own free will, for instance? That Аз was и a мой- long thing. Аз и моят съпруг сме по-възрастни от Давид. Давид е едно бебе в сравнение с нас, но Ние сме правили с моя съпруг такива изследвания по отношение на собствените си семейства с идеята да установим кое е онова, което е нашата свободна воля и кое е онова, което получаваме като своеобразни команди от предишните поколения. Защо в един или друг случай сме постъпвали по един или друг начин. And I also think that time has passed where we compete with each other and we start to learn instead. What can the Hellinger group learn from us? What can we learn from them? Всъщност, когато се появява дори и в нашите подходи в психотерапията, когато се появява конкуренцията, може би се появяват и сравнението и възможностите да научаваме повече неща един от друг. And I will in Plovdiv or Ще next Пловдив, Thursday or something. Тия четвъртък. I will talk a little about mirror neurons and the impact that they have in psychotherapy. И ще говоря за огледалната невроза и за това неврон. Огледал... The mirror neurons. Огледалните неврони. Те, това е което един човек прави нещо, да речем бебето е в корема, а някой друг прави нещо и бебето в корема прави същите неща или аз се усмихвам и ти започваш да се усмихваш. Това е това е влиянието върху другите. Аз мисля, че съм виждала нейното заглавие, но все едно. A lot of the new brain science or uh, neuroscience are also changing this that this is the only right way of doing it. We have to learn from each other. И така едно пожелание, че ние сме създадени да научаваме неща един от друг. Само да благодаря на Ева Фаустриом За нейната, и винаги съм се удовлявал на нейната способност да говори за много сложни неща по един изключително достъпен начин. Ако а, някой се интересува повече от литература по този въпрос, трябва да започне от Фройд и от неговата статия, която е Мистериозното или на български е преведено като Ужасяващото а, и така да върви и през Иван Боржо Менинаги и така нататък, за да достигне до Ева Фаустрем и до тази идея, че всички губуваме на семейните митове и на семейната митология и всъщност метода, който тя предлага е демитологизирането на, на семейната афера, на семейната история, за да можем да бъдем свободни, както казва тя. А, така че аз се надявам, че Ева и в Пловдив, а и още дълги години ще прави, ще прави достъпни, достъпни големите така, постижения в, а, практи, от практиката. The long <laughs> Благодаря на всички за въпросите и за търпението. Хубава вечер!